Արտելները պետք է կոորդինացվեն։ Մի մայր 40 ռուբլի տվեց իր տղայի համար մի զույգ կոշիկ գնեց։ Կոշիկը սակայն 4 օրից ծակվեց։ Է, պարկը շատ աստված, օրական 10 ռուբլի կոշիկի տամ, ասաց այրին։ Ուրեմն եթե սխալմամ 4 կոտանի ստեղծած լիներ մեզ Աստված, օրական 20 ռուբլի կոշիկ, այդ խիղճ է։ Ինչու ոտները ստեղծելիս մարդու քսակին չես նայում։ Այնուհետև Այրին Երանի տվեց սողուններին եւ թրջուններին, որ կոշիկի պետք չունեն եւ երեխայի ձերքը բռնած խանութ մտավ, որտեղից առել էր կոշիկը եւ ասաց. «Գիտեք ինչ, ձեր կոշիկը 4 օրից ծակվեց»։ Յա, իսկ դու քանի օրից կուզենայիր որ ծակվեր, հարցրեց զարմացած խանութի վարիչը։ Նո, մի փոքր ավելի դիմանար։ Մի փոքր ասելով ինչքան պետք է հասկանալ։ Աստղաբաշխության մեջ 100.000 տարին միակ ընթարթ է օրինակ։ Մեղակես։ Կոշիկին էլ ժամ-ժամանակ կա, զարմացավ կինը։ Աշխարում ամեն ինչի ժամ-ժամանակ կա։ Ամերիկայում երբ Զաքս են գնում ամուսնանալու, վարիչը հարցնում է. Ինչքան ժամանակ մտադիր եք սիրել իրար։ Նու մեկը մի ամիսի ասում, մյուսը մի տարի, երրորդը հավիտյանի է եւ այլ եւ այլ։ Իսկ այնտեղ ամուսնական օրենքը շատ խիստ է։ Եթե որևէ զույգ ժամանակից մի ժամ ավելի սիրեց, պատասխանատվության կընդարկվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Կոշիկն էլ նրա նման մի բան։ Պիտի առաջուց ասես, թե քանի օր ես ուզում հակնել։ Դե գիտեք ինչ, ինձ որ մնա Հավիտյան։ Նայած ինչ Հավիտյան։ Եթե ամուսնական Հավիտյանը նկատի ունես, ապա նրանք հաճախ 24 ժամ են տևում։ Իսկ Կոշիկի Հավիտյանը որքան է տևում։ Դու նայած Կոշիկը որ արտելի գործ է։ Պրոթեզի արտելում օրինակ Հավիտյանը 4 օր է։ Մայրը մտածմունքի մեջ ընկավ, վարիշն էլ վերցնելով ցակ Կոշիկը սկսեց տանդղել։ Այ այ այ այ դու խոմ դաշլի փողոցում չեք ապրում։ Ոչ, ոչ, ճանապարհներս մաքուր ասֆալտ է։ Այդ դեպքում երեխատ մանր-մանր է քայլում, պետք է քայլերը բանալ մի քիչ։ Այդ թե խնայողական է եւ թե շուտ տեղ կհասնի։ Բախտավոր, ասաց կինը։ Մեր կարի արտելները շալվարն այնպես լայն կգարեն, որ երեխան իր քայլերը մեծ կծի։ Բազարում հավցախողը, որ հավցախող է, էլի իր հավի ոդքերն այնքան լայն է կապում, որ տեղում շաժ է գալիս։ Իսկ մեր կարի արտելներում կարած շալվար հագնողը պետք է միայն զույգ ոտկերով ցածկի։ Այդ էլ ճիշտ ես ասում քույրիկ ջան, ասաց վարիչը։ Ինչպես երևում է խղճով մարդեր։ Էհ, ինչ երեկարացնեմ։ Հաճախորդն ու խանութպանը գցեցին, բռնեցին, տվին առան եւ վարիչը համաձայնեց իդ վերցնել ու փոխել ծակված կոշիկը։ Այն պայմանով, որ այդ բանը գախնիկ մնա եւ ուրիշ հաճախորդի չասի։ Կինը հագցրեց նոր կոշի կտղային եւ խանութից հեռանալուց առաջ հետեւյալ խորհուրդը տվեց վարիչին. Իմ կարծիքով կարի եւ կոշիկի արտելները իրար պիտի նայեն կամ կոշիկները ամուր կարեն կամ շալվարները լայն, որ հաճախորդն ամեն անգամ այս վիճակի մեջ չընկնի։ Իրավունք ունես տիկին, ասաց վարիչը, եւ երբ տիկինը հեռացավ, ինքներեն այսպես խոսեց. Եթե երկիչ ես բեմի վրա, ինչքան բիզ գորան հանդիսականները, այնքան համբավդ կմեծանա։ Բայց վաճառքի մեջ, եթե ամեն հաճախորդ գա երկրորդ կոշի պահանջի, մեր տունը իսպար կքանդվի։ Գողերի օքուտը Հանգստացիր Սիրան ջան, հանգստացիր եւ ընդամենը 30 մանեթի համար մի փրփրիր, մի անիծի, մի նզովի գողերին։ Ճիշտ է, գողերը հասարակական ճարիք են, բայց ամեն ճարիքն էլ որտեղին գործածվի, օգուտ է մարդկությանը, ասաց ամուսինը։ Վայ, վայ, վայ, դրանց օգուտը մեռնի։ Վայ, ես թաղեմ այն գողի գլուխը, որ օգուտ պիտի բերի հասարակությանը։ Մեռնեն, սատկեն, չկանան։ 30 ռուբլի է խնամել զապելիս խաղալիքն առնելու Գերպանիցս հանեցին։ Կոտրվի, չորանա այդ ձերքը։ Երեխայիս տված խոստումս չկարողացա կատարել։ Է, դու ասում ես այդպես, այսպես, այսպես, չէ՞։ Դե հիմա ինձ լսիր։ Դու գիտես, որ այսօր ապրում ենք որպես սիրող ամուսիններ, ունենք մեր երեխաները, երջանիկ ենք դրանով, այդ բոլորը գողերի շնորհիվ է։ Լավ, լավ, լավ, հիմար, հիմար դուս մի տու։ Ու քեզ բան եմ ասում, Սիրան։ Էլավ, էլավ, բավական է, ես գլուխ չունեմ քեզ լսելու։ Սիրան, ես վաղուց էի ուզում պատմել մեր ընտանեկան պատմությունը, չէի պատմում։ Հիմա որ խոսք բացվեց, պիտի պատմեմ, լսիր։ Մենք ամուսնացանք 1940 թվականին, չէ՞։ Հա, հա։ Դու գիտես, որ մեր ամուսնությունից ընդամենը մի տարի հետո ես հաստատ որոշել էի քեզ բաց թողնել։ Իա, ես ինչ եմ խոսում։ Հա, հա, ճիշտ։ Բայց ապահարզանի համար պահանջվում էր 2000 ռուբլի, իսկ ես չունեի։ Ես տարիներ շարունակ իմ ճանաչած ռոճիկի մի մասը բանկ գցեցի։ Այնքան միջև 2000-ը լրացավ։ Երբ լրացավ, վերցրի բանկից այդ գումարը եւ տուն եկա քեզ հայտնելու տարիների իմ որոշած միտքը։ Այսինքն բաժանվել։ Բայց այն Ռոբեին, երբ պատրաստվում էի հայտնել քեզ իմ մտադրությունը, ասացի կաց մի ստուգեմ, տեսնեմ փողերս գրպանումս են թե չէ։ Ձերքս խոթեցի, չկար։ Գողերը հանել էին ճանապարհին։ Յա, ի՞նչ ես խոսում։ Հա, հա, Սիրան, ճիշտ եմ ասում։ Սպասի, հետո, հետո հույս չունենալով, որ երկրորդ անգամ կարող եմ այդքան փող խնայել, ստիպված սիրեցի քեզ։ Հիշում ես, երբ քո անունը տվի եւ պատրաստում էի ասել՝ «Ատում եմ քեզ»։ Ձերքս գրպանս տանելուց հետո ասացի՝ «Սիրում եմ քեզ»։ Դու էլ պատասխանեցիր՝ «Նորություն ասա, ես գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես»։ Ես էլ ասացի՝ «Չէ, Սիրան, դու չգիտես, իմ ասածը մեծ նորություն է։ Այս խոսակցությունը հիշում ես։ Հա, նման մի բան հիշում եմ։ Ա, չասես որ սուտ եմ խոսում։ Հիմա ասա խնդրեմ։ Մեր ներկա ընտանիքը գոյություն կունենար, եթե փողերը գրպանիցս չհանային գողերը, հա? Ա, այ մարդ, կարծես ճիշտ ես խոսում։ Բա, բա, ես որ ասում եմ։ Լավ, եթե այդպես է, ինչու՞ ապա հարզանների թիվը չի պակասում եւ ամեն օր ընտանիքներ են քայքայվում։ Է, հիմա ուր է գող որ մարդկանց գրպանից 2000 հանի միլիցիան գող կթողնի։ Հա, ափսոս, շատ ափսոս։ Իհարկե ափսոս։ Տես Սիրան, դու զրուկն ինչ է որ։ Մի գարշելի ճիճու, բայց հարի տես որ կեղտոտ արյունը ծծելու համար դեղատանը խնամքով պահում են նրան եւ վաճառում։ Ճիշտ ես ասում Ստեփան։ Երանի չէր որ դեղատոնը տզրուկի կողքին պահպաներ նաեւ մի քանի գողեր իրենց կանած թողած տղամարդկանց 2000-ները ծծելու համար, հա? Հա, իսկ դու չորացնում, թուլացնում ես նրանց թևերը։ Տեսնում ես, ինչ օգուտ են տալիս գողերը։ Հանդիպում։ Աստղիկ, այ դու ես։ Հա, կարծում եմ, որ ես եմ։ Աղջիկ լսել եմ ամուսնացել, գետնական մարդ ես առել, ճիշտ է մեր դասընկերներից ամենաբախտավորը դու դուրս եկար։ Է, Սևգայեմ գիտնական մարդու գլխին աղջիկն էլ գիտնական առնի։ Ինչու աղջիկ։ Այ քուր, ես իմ մարդու երեսը տեսնում եմ, երբեմն պատահում է մարդուս անհրաժեշտ կարիքն եմ զգում։ Դուրս եմ գալիս, դես եմ ման գալիս, դեն եմ ման գալիս, մարդ եմ փնտրում, բարգանում եմ, կատաղում եմ, փրփրում եմ, իսկ երջանիկ մարդս բրոնզե ու քարե դարերում իր համար ուսումնասիրություններ է կատարում։ Ասում եմ, այ մարդ, ես պատմություն չեմ է, ես ժամանակակից կին եմ։ Ինձ կյանքի հաճույք է պետք, հասարակական վայրեր այցելություն, կինո, թատրոն, օպերա, սա ի՞նչ ես անում դու։ Քարեդարից եթե փոկվել չես կարող, մի քարե կամ բրոնզե կին առնեիր, ինձ ինչու առար։ Մարդ ես, տան պակասությունները հոգա։ Երեխաների ոտները բոբիկ, կինդ մի շրջազգեստի մեջ։ Այս տեսակ տուն կպավի։ Հա, իսկ դա ինչի ասում։ Հա, կառնեմ, էս է գիրքը հրատարակության պիտի տամ եւ ամեն բան լավ կլինի։ Ասում եմ 10 տարի հուսով ապրեցրիր ինձ։ Բավական է, ել չեմ ուզում ապրել։ Տնաշեն, կարծես Դեմիրճյանի քաշնազարը լինես, եթե քո հույսով մնայի, այս երեխաներն էլ չի ունենա։ Երկու կետի կարճ ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ իմ միակ ցանկությունն է եղել մի անգամ ակնել Զաքս, տեսնելու թե ինչ են անում այնտեղ։ Ինչ չեն անում, դե մարդկային հետաքրքրություն է էլի, ինչ կարող ես անել։ Այդ հիմնարկում էլ առանց պատճառի գնալ տնկվել չի կարելի։ Կամ պիտի գնաս ծնվելու, կամ մեռնելու եւ կամ ապահարզանց ստանալու։ Ես ծնվել եմ արդեն, երկրորդ անգամ ծնվել անհարմար եմ համարում, պատահաբար դեռ չեմ մեռել, մնում է ապահարզան։ Մի քանի անգամ կնոջս խնդրել եմ, ասել եմ՝ «Արի գնանք, ստից բաժանվենք, հետո էլի միանանք»։ Վախեցել է։ Կամեցա ստից մի ուրիշի վրա ամուսնանալ, էլի վախեցավ։ Ես էլ մտա որպես ամուսնական վկա։ Ինչ հետաքրքիր հիմնարկ է այդ Զաքսը։ Մի կողմում հոսում է երջանկության արցունքներ, սիրահար զույգերը աղաչում են վարիչին, հերթից դուրս ամուսնացնել, որովհետև մեռնում են սիրուց։ Մյուս կողմից Օթելոյի ահարկու կերպարանքով մտնում են ամուսինները եւ նույնպես խնդրում արտահերտ բաժանել իրենց դեսդեմոնաներից, որովհետեւ ատելությունից մեռնում են։ Մինչև հերթը մեզ հասներ ականատես եղա մի հետաքրքիր ամուսնալուծական գործի։ Զարմանալի երկկենցաղ բնավորություն ունի հիմքինը։ Մատնացուցանելով իր դիմացը նստողին, սկսեց գանգատվել մարդը։ Երբ տրամադրությունը բարձր է լինում, երկում, պարում, նվակում է, գալիս է փաթաթում է ինձ ու փոխանակ իմ անունը տալու, որ Անուշավան է, Գագիկ է ասում։ Ասում է Գագիկ, ես քո հոգուն մատաղ։ Երբ հիշեցնում եմ իմ անունը, ասում է Գագիկ, այսինքն Անուշավան։ Էլ ինչու այսինքն, երբ արդեն Անուշավան եմ։ Ասում է Անուշավանը շատ է երկար։ Երկար է Անուշ կանչիր, Անուշավանը որ կրճատես կդառնա Գագիկ Քո անունը երբեք չի տալիս, հարցնում է զաքսիվարիչը։ Տալիս է այն ժամանակ միայն, երբ սաստիկ տխուր է լինում, լաց է լինում այն ժամանակ։ Ուրեմն ուրախության ժամանակ գագիկ եմ տխրելիս անուշավան, իսկ դու ուզում ես, որ ուրախության ժամանակ անուշավան լինես, տխրության ժամանակ գագիկ։ Ոչ, ոչ, ես ուզում եմ երկու դեպքում էլ անուշավան լինել։ Անուշավանը երկար է համարում։ Բա ինչ կլինի թշվառից դրությունը, եթե հանկարծ Նաբագոդոնոսոր կոչվեի կամ չինական երեք հարկանի անուններ կրեի։ Վարիչը դառնում է կնոջ կողմը։ Տիկին, չեք կամենակրճատ ձևով Անուշ անվանել ձեր ամուսնուն։ Ոչ, կհամաձայնե միայն այն ժամանակ, երբ բարի ոչ թե վերջին, այլև առաջին մասը կրճատվի, այսինքն դառնա ավան։ Տեսնում եք ընկեր վարիչ, մեջ ընկավ մարդը չհամբերելով։ Ավան է ուզում անվանել, որ ամեն ոտը քարին առնելիս ավանական վանի ինձ։ հա, Խորամանկությանը մտիկ է։ հա։ Սրա վրա վարիչը մի փոքր մտածեց ու դարձավ մարդուն։ Ասում ես գրկախառնվելիս Գագիկ է անվանում քեզ։ Հա, եւ ուզում ես քո իսկական անունը տա։ Իհարկե, դու էլ քո անունը թող Գագիկ կոչվիր։ Անվան մեջ ինչ կա։ Որպես զաքսի վարիչ ինձ համար բոլոր անունները հավասարապես քաղցր են եւ քաղցր են հնչում։ Որտիվից ծնված ես։ Ասա ծննդական մատյանը բերեմ, անուշավանը Գագիկ դարձնեմ ճամփեմ։ Գնացեք ձեզ համար երջանիկ ապրեք։ Պայմանով որ այն ժամանակ Գագիկ երկրորդ չանվանի ինձ։ Ինչ եք ասում, տիկին։ Ոչ, ոչ, չեմ անվանի, ինձ համար մի գագիկ միայն գոյություն ունի։ Այդ դեպքում համաձայն եմ, խոսեց մարդը։ Փոխեցեք իմ անունը։ Գեցես, գոչեց վարիչը ուրախ եւ ավելացրեց. Ինչ իմանաս, որ մի գագիկի կինել իր մարդուն գրկելիս անուշավանանուն չի տալիս։ Վարիչը փոխեց եւ մարդուկին իրենց ապահարզանը հարսանեկի վերածելով ուրախ զվարթուն վերադարձան վայելելու նորապսակների վերապահված երջանկությունը։ Ես երկար ու հիացած նայում է այդ հնարագետ վարիչին, մտքից մեջ ասելով. «Վարիչն ահա այսպես կլինի, չթողեց, որ մի անվան պատճառով մի ընտանիք քայքայվի»։ Եթե Զաքսի վարիչները այս կերպ վարվեին, ապա հարզանը իսպար կվերանար երկրից երեսից։ Եվ իրոք, իրարից բաժանվելու առիթը ի՞նչն է լինում։ Կամ Գագիկի նման մի գոյական անուն, կամ անհավատարիմի նման մի չնչինացական, կամ էլ դավաճանելու նման մի բայ։ Բանիմաց վարիչը մի գրչի հարվածով անունը կփոխի, անհավատարիմի ան կջնջի եւ կկծի դավաճանին եւ ամեն ինչ հաշտ կվերջանա։